is, een slechte vrouw wat bij ander mans geslaap het. Jy het dit alles oor jouself gebring, want jy het jou vertrouwen op ander nasies gestel. Jy het jouself met hulle afgoede besoedel. Omdat Tenees jou sissie gemaakt het, sal ek jou straf dier diezelfde dingen oor jou te brengen wat haar ook getref het. Ja, dis wat die Heere, die God van Jezegiel, sê, ik laat jou uit diezelfde beker drink waaruit jou zuster gedrink het dit is een beker wat tot oorlopens te vol is met my straf. Die hele wereld zal zien hoe ik jou straf, en dan zal hulle voor jou lag en met jou spot omdat ik jou verwoes het. Jy sal soos een dronklap slinger soos ek jou gaan slaan, jy gaan net so zwaar kry soos jou sister, Samaria, jy sal die beker wat ik voor jou gee, moet drink tot die laaste druppel toe. Dan zal jy die beker vat en om stukken slaan, en jy sal jou kop teen die meer kap omdat jy sulke dom dinge aangevang het. Dis ek, die Heere, Jezegeelse God, wat hier praat. Jy het mos heeltemal van mij vergeet, jy het die rug vir my gedraai, en daarom, sê die Heere God, zal jy die gevolge moet dra van jou slechte gedrag. Jy wil my mos verwerp en ignoreer, die Heere het toe vir my gesê, Mens, klaar vir Oola en Oolaba aan. Vertel vir hulle wat er afskuwelike, slechte dinge hulle gedoen het. Hulle het by ander maans geslaap terwyl hulle met mij getrouwd was. En hulle het ander mense doodgemaak. Hulle het by ander maans geslaap dier voor ander afgoede neer te buig. En hulle het moord gepleegd dier hulle kinders as offers voor hulle afgoede te verbrand. Toe het hulle nog gekwaan in my huis onrein gemaakt met wat hulle gedoen het. En hulle het die zevende dag wat ek vir ris op sy gesit het, gebruik om te werk. Op diezelfde dag wat hulle hulle kinders voor hulle afgoede vermoor het, het hulle in my huis ingestap en gedink hulle kan my ook aanbid. Julle twee sisters het boodskappers na verre lande gestuur en gevra dat die mans van daar die lande by julle moet kom sla. En toe hulle by julle aankom, het julle julle gebaat en gremering aangesit. Julle het julle beste juwele uitgehaal en vir hierdie mans aangesit, en julle het saam met hulle op julle beste meubels gaan sit. Toe het julle die wierook en olie wat ek vir julle gekoop het, uitgehaal en dit vir hierdie mans gebruik. Uit jelle slaapkamer het die geleide gekom van mans wat bij jelle slaap. En hier die mans wat uit die woestijn gekom het, was eindelijk een klomp dronklappe. Maar hulle het jelle belindruk, want hulle het dier jewele vir jelle saamgebring. Hulle het gesê jylle is hulle koningine. Dis toe dat ek gesê het, as jylle mans dan nou rechtig bij zulke vrouwen wil slaap wat hulle self aan slechte dade oorgegee het, laat hulle dan maar daar slaap. En dit is precies wat hulle gedoen het. Hulle het geslaap by Oolola en Ooleba, die twee prostitute wat geen skaamte ken nie. Die mensen wat reg leef, zal besluit wat met hierdie twee sisters, die twee steden, gedoen moet worden. Hulle sal hulle sien vir wat hulle is, vrouwen wat bij ander man slaap en mense doodmaak. En hulle sal hulle straf met die straf wat hulle verdien, so besluit die Heere, die God van Jezus heel, oor die twee sisters, bring een hele leermacht in hulle. Laat die soldaten hulle vernietig en verwoes. Hulle vijanden zal hulle met klippe gooi en hulle doodmaak. Hulle sal hulle seens en dochters doodmaak en hulle huise afbrand. So sal ek een einde maak aan hierdie landse slechte dade en hulle aanbidding van afgoede. As ek hierdie land straf, zal dit ander waarskie so dat hulle nie doen wat julle gedoen het nie. Julle sal elke cent betaal van die skuld van julle slechte dade en julle aanbidding van afgoede. Ja ik zal jullie straf soos dit hoort. Dan zal jullie weten en erken dat ik de Heere God is.